Tractatus trigesimus secundus Item alius de epifania Gaudete in Domino delectissimi iterum dico gaudete Quoniam brevi intervallo temporis post solemnitatem nativitatis Christi festivitas declarationes eius illuxit. Et quem in illo die virgo peperit, in hoc mundus agnovit. Verbum enim caro factum sic susceptiones nostre temperavit exordia, ut Iesus natus et credentibus manifestus et persequentibus esset occultus. Iam tunc ergo celi araverum gloriam Dei. Et in omnem terram sonus veritatis exhibit. Quando et pastoribus exercitus angelorum salvatoris editi annunciator apparuit et magos ad eo madurandum previa stella perduxit. Ut a solis ortu usque ad ocasum veri regis generatio corus caret. Cum rerum fidem et regnia orientis per magos discerent et Romanum imperium non lateret. Abraham et sevitia Herodes volens primordia suspecti sibi regis extinguere huic dispensationi nesciens serviebat utum atroci intentus facinori ignotum sibi puerum indiscreta infantium cede persequitur annunciatum celitus dominatoris ortum in signior ubique fama loquetur quam promsiorem ad narrandum diligentiorem quae faciebat et superne significationes novitas et cruentissimi persecutores impietas Tunc autem etiam Egypto salvator in latus est. O gens antiquis erodibus dedita, iam ad vicinam salutem per occultam gratiam signaretur. Et quae nondum ab animo eicerat superstitionem, iam hospitio reciperet veritatem merito igitur dilectissimi dies iste manifestatione domini consecratus specialem in toto mundo obtinuit dignitatem quae in cordibus nostris digno debet splendore clarescere ut rerum gestarum ordinem non solum credendo sed etiam intelligendo veneremur tantam enim gratiarum actionem debeamus domino pro illuminatione gentium probat obcecatio iudeorum quid enim tam cecum quid tam lucis alienum quam illi sacerdotes et scribe israelitarum fuerum qui per contantibus magis et errore querente ubi Christus secundum scripturarum testimonium nasceretur hoc responderunt de prophetico eloquio quod indicabat stella de cielo cui utique potuerat magos hiero solimis pretermisis usque ad cunabula pueri sicut posmodum fecit sua significazione perducere nisi ad confutandam iudeorum duritiam pertinuisset ut non solum ductus ideris sed etiam ipsorum professione in oteseret nativitas salvatoris. iam ergo ad eruditionem gentium propheticus sermo transibat et pronunciatum antiquis oraculis Christum alieni genarum corda discebant cum iudeorum infidelitas veritatem ore proferet et mendacium corde retineret nolo erunt ergo agnoscere oculis quem de sacris indicaverant liberis ut quem non adorabant in infantiae infimitate huminem, postea crucifigerent in virtutum sublimitate fulgentem. Quae esta Judei, tam imperita in vobis scientia est, et tam in docta doctrina, interrogati ubi Christus nasceretur veraciter et memoriter digitis quod legistis, in Bethlehem Judei, sic in inscriptum est per profetam, Et tu Bethlehem Iudae non es minima inter principes Iuda, ex te inem exiet princeps, qui regat populum meum Israel. Hunc principem natum, et pastoribus angeli, et vobis nuncia vere pastores. Hunc principem natum non genque orientalium gentium nationes, in insolito novi sideris splendore didigerunt. Et ne de loco editi regis ambigerent, vestra eruditio prodidit, quod stella non docuit. Cor vovis viam, quam alies aperitis, obstruitis, cor in vestra infidelitate residet dubium, quod ex vestra fit responsione manifestum locum nativitatis de scripturarum testimonio demonstratis presentiam temporis de celi et terre attestatione cognoscitis et tamen ubi ad persequendum animus Herodes exercit ibi ad non credendum vester sensus obduruit Felicior ergo ignorantia infantium quos persecutor occidit quam vestra scientia quos in sua perturbatione consuluit vos non luistis eos regnum recipere cuius opinum potuistis sostendere ili potuerunt pro eo mori quem nondum poterant confiteri Ite Christus ne ulum ei tempus esset absque miraculo ante usum linguae potestatem verbi tacitus exerebat. Et quasi am diceret, sinite parvulos venire ad me, talium est enem regnum celorum. Nova gloria coronabat infantes, et de initiis suis parvulorum primordia consecrabat o discerator neminem hominum divini incapacem esse sacramenti quando etiam illa etas gloriae esset apta martirii agnoscamus ergo delectissimi in magis adoratoribus christi vocationes nostrae fidei primitias et exultantibus animis beate spei initia celebremus. Exinde enim in aeternam hereditatem cepimus introire. Exinde nobis Christum loquentia scripturarum arcana patuerunt. Et veritas, quam iudeorum obcecatio non recepit, omnibus nationibus suum lumen invexit. vexit honoretur iteque a nobis sacratissimus dies in quo salutis noster auctor apparuit et quem magi infantem venerati sunt in cunabulis nos omnipotentem adoremus in celis Ac sicut illi de tesauris suis mysticas domino munurum species obtulerunt, ita ed nos de cordibus nostris, que deos sunt digna, promamus. Quam vis enim omnium bonorum sit ipsi largitor, etiam nostre tamen fructum querit industriae. Non enim dormiendibus provenit regnum celorum, sed in mandatis Dei laborantibus, atque vigilantibus, ut si dona ipsius non irrita fecerimus, per eaque dedit meriamur accipere quod promisit. Unde cohortamur de lectionem vestram, ut abstinentes vos ab omni opere malo, quae sunt casta et justa sectemini. Filii enim lucis ab hicere debent opera tenebrarum, iteque odia declinate, mendacia vertite, superbiam humilitate destruite, avaritiam largitate delete decet enim ut capiti suo membra conveniant ut promissarum beatitudinum meriamur esse consortes per dominum nostrum